de la canal ja un poc eh, avui és intentar mirar la supressió lingüística des d'una perspectiva anarquista eh, i anunciar un poc es, tant les potencialitats que té defensar la llengua des de caire antiautoritari com els desgraciats mites com es trobem en els nostres ambients que com ja dic per desgràcia són, són, són bastants però que tampoc les anarquistes han sabut combatre el drop amb, amb, amb, prou, amb prou certesa, no? Bé, el món està, el món està ple de conflictes, de conflictes lingüístics, crec que és una cosa òbvia, i el català pues, ha patit els mateixos abusos o més que, el manco que, que, que d'altres. Vull dir, en, en aquest context és una cosa que, que crec que no se pot negar. Però malauradament hi ha negacionistes que diuen que la pressió lingüística o, bé no succeeix, o si, o, o si diuen que existeix, la, la relativitzen tant que acaben adoptant una posició, pues, de, pues, com ja dic, de, de, de, de negació. Vale, sí existeix, però és un problema de segon ordre, no, no, té, no té influència, o se'n fa, un, se fa un gran massa, se'n fa una pilota massa grossa. Solen ser poques arguments que, que se donen per, per, per, per menys valorar eh, la pressió lingüística. Però per sort hi ha, hi ha catalanoparlants com, com nosaltres que tenim l'autoestima un poc, un, poc, un poc més alta i, i no ens ho passam aquests judicis de... Pues que són, cap i fi són judicis de valors des d'unes posicions lingüístiques privilegiades perquè normalment aquests, aquests judicis o solen venir de catalanoparlants amb una baixa autoestima i una baixa lleialtat lingüística o solen venir des de castellanoparlants. parlants que en aquest sentit creiem que no tenen cap legitimitat per, per valorar com ens sentim ses, ses, ses, ses oprimides. I això és una cosa que se traspassa a la resta d'autoritat i que és pròpia del principi d'autoritat que fa que, que fa que els opressors menyspreïn eh, com senten l'opressió les pròpies oprimides. Passa, passen com els homes valoram l'opressió de les dones, passen com els occidentals eh, menys valoram la pressió de, de, les altres, de les altres cultures. Eh, per tant, el que cal dir és que el conflicte lingüístic, la pressió lingüística i l'espanyolisme eh, regnant és, és real, dir, passa, és actual, avui, avui en dia, i és històric, perquè té tot un bagatge present i passat i desgraciadament futur. No? Eh, per tant, és important combatre la pressió lingüística en tant que limita la capacitat i la llibertat dels individus a, a comunicar-se, relacionar-se i crear formes de fer entre, entre si, perquè jo mm, considero que la llengua, bueno, jo considero molt, molt de lingüistes, sociòlegs i demés, la llengua no és només una eina de comunicació, sinó també és una eina de socialització, de fer, de fer, de, de fer comunitat i de construcció co col·lectiva. Per tant, no és, no és una eina neutra que també ens serveix per dir-nos per dir coses, sinó també ens serveix per construir entre totes, no? Per tant, la conclusió és que eh, el grau d'importància de com mos oprimeix la llengua només no podem valorar les pròpies oprimides. I en aquest sentit, el que digui un castellano parlant de com ens sentim ses, ses catalano parlant podrà fer pues, doncs, millor com, com en Juan Carlos d'una manera més objectiva i científica, amb criteris lingüístics, però mai des d'una perspectiva eh, més social o, o intentant interpretar com, com, com ho sentim, perquè en tot cas ho està fent des d'una posició de privilegi i no els pot entendre, així de senzill. Vull dir, no, un castellano parlant no pot, no pot entendre com, com sentim pressió un català no parlant i així la resta de pressions com, com ja he dit. podem intentar comprendre, trucar nos però mai, mos, mai arribarem del tot, no? Bé, i tot i que de, de, de fa 20-30 anys s'ha avançat bastant, en el que fa tenir una assumpció del conflicte lingüístic, dins els àmbits llibertaris encara queden molt de restes de mentalitats i actituds eh, des de rols lingüístics autoritaris i privilegiats, no? que normalment pues, estan defensats des d'una mescla de mites, fal·làcies i, preju i prejudicis que no fa més que legitimar una posició conformista i, i, i retroca des, des, des castellà, no? Hi ha algunes coses com Juan Carlos ja dit, però que jo intentaré donar un, un contingut un poc més polític és que el mite més concurrent és el castellà com a llengua comuna o llengua comprensible entre tots, no? El castellà és llengua que tothom pot entendre. I si el català és que no poden entendre els catalanoparlants, no? Per, per tant, ja està, estàs tratant un poc de tontos eh, en els castellanoparlants en tant que no poden entendre altres llengües i nosaltres som més gestos que si es poden entendre. Com ha dit don Juan Carlos, és, és, això, és completament, això és com completament fals fins i tot se considera Pixels Català com a eina de transmissió, com un impediment a l'hora de transmetre eh, coses, sobretot en la propaganda o en els textos que fem, però això no ho entendrà ningú, o, o és una falta de respecte que els deixerris, que els deixerris així, o sigui, han de veure quin, quin posicionaments eh, lingüocentristes i, i, i estatistes hi ha darrere això, perquè, eh, com en Sara, defensen la validesa del castellà dins dels territoris que no són eh, pròpiament castellano parlants. Per tant, estan defensant el model territorial de l'estat espanyol, per tant, estan defensant l'existència d'aquest estat i com aquest i com aquest s'ha configurat, no? I, I en segon terme, aquest mite també reforça la idea de que hi ha llengües de primera, llengües d'una classe més ben valorada i llengües de, de segona. Per tant, d'aquí també ven un, un poc un contingut de classe Eh, dins, dins, dins les llengües, podríem xerrar d'un classisme lingüístic en tant que hi ha llengües privilegiades, llengües que són pues, pues món intel·lectual i hi ha llengües que són pues, pues pagesos, això, pues, la gent d'escamp i tal, i aquí hi ha un, un fort contingut de classe, crec jo, no? Per tant, la primera mita és la llengua comuna i és la llengua comprensible. I el segon és, és, és aquesta és, és molt graciós, que és el mite del, del català com a llengua de poder o llengua de, de la burgesia, no? Eh, en una, societat, en una societat sempre hi ha explotats i, i, i explotadors, però també hi ha una classe dominant en castellà. Eh, perquè sempre quan se xerra de burgesia catalana se recalca aquest adjectiu de catalana. Què passa, que l'altra burgesia és només burgesia o és que se vol vincular intencionadament el fet de ser català amb ser, amb ser, amb ser, amb ser, amb ser, amb ser burgès? Vull dir, no, no, no és innocent i, i jo crec que en els nostres mitjans se reprodueix, se reprodueix bastant, no? I què passa? La, la burguesia catalana és diferent o més perillosa que la burguesia castellana, o bretona, o francesa, vull dir, en aquest, en aquest sentit és molt, és molt curiós. Però la veritat és que és tot el contrari, crec, crec, crec, crec, crec, jo i crec que la història demostra que no mos enganaríem molt si afirmessin que el català ha estat majoritàriament una llengua del poble, del poble ras, del poble, del poble, del poble, del poble treballador, de les classes menys, eh, més, més, més desfavorides, i vas a veure quina és la llengua majoritària dins la pagesia o dins la gent, o dins la gent que viu en els, en, en els pobles, és, és català. Eh, aquí, a Catalunya i en el País Valencià, en els pobles, excepte la millor la part, més interior del País Valencià, que ja xoca amb Castella-La Manxa, la majoria de la llengua és, és, és, és, és, és, és, és català, i és només a les ciutats, on també, sobretot, un major nombre d'immigració, on tal vegada la institució pues, doncs, té una major influència, que, que el català perd, perd àmbits d'ús o eh, hi ha un, un desequilibri major entre parlants de, de castellà i parlants de català, no? I és només, és només fa 30 o 40 anys que la burgesia regionalista, perquè no diré nacionalista, eh, a base d'aconseguir quotes de poder ha anat defensant el català. En aquest sentit s'ha de dir que és diferent la situació de la burguesia de Catalunya que la noblesa d'aquí de, de, Mallorca, perquè la noblesa i els poderosos d'aquí de, de, de Mallorca sempre han vist el català o el mallorquí com una llengua dels pobres, mentre que ells empleaven el castellà perquè era la llengua de Madrid, o sigui, que era d'on emanava el poder, el, poder, el, poder, el poder central, no? Així que tradicionalment les classes dominants dels països catalans han empleat el castellà. Per tant, vincular el català com una llengua de la burgesia és històricament fals. Aquest prejudici, per sort, ha desaparegut en gran mesura eh, en el Principat, on el català té forta encara arrel, arrel social, però eh, ciutats com València o, o ciutat de Mallorca encara està molt arrelat. El fet de que mallorquí és una... mallorquí i el valencià són llengües així de gent de poble, desclassada, d'un baix estrat social, amb poc prestigi, vull dir, és una cosa bastant, bastant estesa, i estic xerrant fora, de, bueno, dins dels nostres àmbits crec que no, no tant, per sort, però socialment, eh, si xerra, pareix que si xerra el mallorquí en determinats eh, contextos, ets un, ets un, ets un cavernícola, o un primitiu, o qualque cosa així, no? Te veuen amb, bueno, i prova d'això són les tradicions, són la quantitat de burles i, i befes que hi ha en torn l'accent mallorquí, les diferents expressions de cada, de, de, de, de cada poble, no? Me cago en Déu, això, pues, sempre ho pleien així com a befa de, de, de, de, de, de, de mallorquí i eh, des d'una posició de privilegi que se fa això, no? Que se considera castellà com una llengua d'aura superior, no? Llavors, tots aquests, i més dels nostres entorns que se pensen que hagués estat un fet així, pues, hauríem de pensar un poc i mirar la història en quina llengua varen ser parides moltes de les revoltes o revolucions dels països catalans. La Setmana Tràgica, la vaga de les Quintes, les Germanies, tant a ciutat com, com, com, com a València, les col·lectivitzacions de fàbriques, de tallers i de camps de la guerra, durant, la guerra, durant la guerra civil, els maquis, tota aquesta gent eh, xerrava, xerrava, xerrava català o estan, o estan dins, dins, aquest, dins d'aquest, dins d'aquest context de països, de països catalans, no? Va a veure eh, l'eslògan de les germanies, no? Eh, visca la terra, mori el mal govern, no? Pac, pac, pac qui deu. Vull dir, eren, eren, eren, eren frases... No estaven escrites precisament en castellà, no? Però també se pot mirar l'origen parlant de molt dels, dels precursors de la propaganda pas fet i, i dels maquis, no? En, en Pallàs, en, en Mateu Morral, en Quico Sabater, en Ramon Capdevila, en Cada Cremada, en Marcelí Massana, i tota aquesta gent que van ser instigadors de la propaganda per fer de, de, de secció directa i més tard dels maquis contra l'estat espanyol tenien origen català i on més madurar el maquis va ser, va ser les muntanyes catalanes, no? O sigui que dir que els catalans és llengua de poder és, és, és gairebé una traïció i un insult a tots aquests companys catalans que s'han deixat sa vida eh, lluitant contra l'estat espanyol i és un poc d'amnèsia selectiva de triament què és el que t'interessa d'això i què és el que borres, no? I el, tercer mite és l'associació d'una llengua a una, a una, a una ideologia i això s'ha de matitzar perquè només si s'associa llengua a ideologia quan, quan un eh, emplea el català eh, decididament i contínuament diuen que és un radical o un nacionalista. En canvi, si un empleat és castellà, és una persona normal que xerra castellà. I això és degut a lo que explicava Juan Carlos Moreno del nacionalisme lingüístic, perquè el nacionalisme també entorn a la llengua i està associada al nacionalisme lingüístic espanyol. I, i quan se vol veure que un que xerra català, euskera, gallec, és un nacionalista, és un xovinista, el que s'està fent es, es, es, es posant eh, la llengua, catalana, la llengua castellana com accenta d'aquestes connotacions i, i per tant posant-la també en un prisma en un prisma superior, no? és molt significatiu. El quart mite que entronca en la llengua comuna és el del bilingüisme, no? que se diu que eh, l'argument recurrent és que a Catalunya, a Mallorca, a València se xerren dues llengües. Bueno, efectivament, se xerren dues llengües i se xerren més. Se xerra àrab, se xerra marroquí, se xerra anglès, se xerra xinès, se xerra romanès, vull dir, llengües se'n xerren moltes. Però es pot dir que, que, que el bilingüisme és una mentida per justificar els privilegis dels monolingües, eh? és a dir, aquells que no volen fer esforços per aprendre una altra, una, una altra llengua. Bàsicament volen conservar el seu privilegi, això és una actitud conformista, és jeràrquica, perquè consideres que tu pots tu pots seguir mantenint la teva llengua mentre els altres s'han d'esforçar en fer-ne dues. Llavors estàs considerant la teva llengua més vàlida que, que, que les altres, no? És dir, per tant, el bilingüisme és el dret a no canviar de llengua. És una, és una, fal, és una fal·làcia. A part, i això és un... que no, no ho diu en aquest article, però hi ha estudis que ho diuen, eh, no hi ha cap comunitat lingüística del món, ni cap poble, que xerrin eh, a la vegada el 50% dels temps les dues llengües. No sé si m'enteneu, vull dir que al mateix temps hi hagi dues llengües que s'estiguin eh, que xerrant, és a dir, que tu m'enxerris en castellà i jo en català tota l'estona, això no passa en lloc i el fet de que hi hagi dues llengües dins un mateix territori és fruit sempre d'una anomalia deguda a conquestes, deguda a guerres, deguda a imposicions, deguda a dominació política, educativa, cultural, això sempre ha sigut una anomalia i mai és un fenomen natural. És que és una cosa bàsica d'economia dels temps, no estaràs tota l'estona xerrant en dues llengües diferents, és que és una cosa molt, molt bàsica d'economia humana, no? Per tant, el bilingüisme va associat a privilegis de no, de no canviar de llengua i sol anar associat a una imposició lingüística. Per tant, podem concloure que el bilingüisme és, en certa manera, una forma de feixisme i a llarg temps sol comportar la substitució lingüística. Es conta aquest que també ens diuen de que així saps més llengües és a costa de tot això. A part de que aquest sabre llengües és un interès eh, i globalitzador que ja, que ja mencionaré després, no? bueno, a tot això, tot i que ets, aquests són un parell de mites, jo crec que n'hi ha, ha, ha més. Però no deixa de ser curiós s'indiferenci que hi ha des de l'entorn llibertari, en el qual moltes de nosaltres estem implicades, amb excepcions, com a de preocupació secundària o de qüestió menys, menys tinguda entorn la qüestió lingüística. I nosaltres, el Manco, des que organitzam anarquisme i poble, crec que poden tenir la convicció de, de que la pressió lingüística s'ha de combatre de manera radical, en a arrel i de manera integral, associada a moltes, moltes altres qüestions, no? Entenem que la pressió lingüística no és un tema menor, sinó que és una faceta més de la dominació, a través dels quals s'ha estat s'expressa i és un obstacle total per assolir una independència individual i col·lectiva, no? total. A la vegada hem de defensar la llengua pues, allunyant-nos de certs posicionaments etnocentristes, certament xovinistes, identitaris, així també com d'idearis interclassistes com eh, pues, com se defensa pues, de moltes postures d'esquerra republicana, sí, o fins i tot alguns sectors més de l'esquerra eh, indepe, que, que ho plantegen com la llengua dels catalans, aviam que nosaltres no volem construir res amb, amb, els, amb, amb els poderosos, no? Uh, i que tot aquest procés a vegades s'ha de fer com un procés de desacomplexament, de xerrar, de xerrar català, de poder, de poder estar orgulloses, d'estar convençudes de per què, de per què xerram, tant en el carrer com en els nostres espais, la nostra propaganda, no? I que per això cal cal, per exemple, editar més textos, més textos en català, fer, fer més traduccions, no fer traduccions en castellà perquè ja n'hi ha, ja ha massa i ja veus tu quina necessitat de que hi hagi més textos en la segona llengua més xerrada del món, o la tercera. Perquè al cap i a la fi pues, hem, de, hem de tallar pues, totes aquestes conductes lingüístiques autoritàries, no? Per tant, concloem que la lluita contra la pressió lingüística és simplement un front més i que ha de ser empleat per enfrontar-nos la eh, uniformització i l'assimilació cultural que històricament ha propagat es, es, es poder, vist des de l'estat i vist des del capitalisme. Val, això en quant eh, a mites o actituds a, eh, a eh, combatre. I la segona part un poc d'aquest debat que volia plantejar és entendre la lluita per la llengua com una lluita antiautoritària, autogestionària i anticapitalista. I diré per què a cada, a cada punt. Per què? la lluita en defensa de llengua és una lluita antiautoritària, és a dir, en contra de l'Estat, en contra de tot tipus d'autoritat. Primer és perquè és contra l'autoritat de l'idioma de l'Estat. I tota l'estona xerraré des del cas nostre, que és els, catalanoparlants i, i els mallorquí, no? no puc fer cap abstracció. És una lluita contra l'Estat, en tant que l'Estat eh, colonitzador empre la llengua comuna com una eina de control eh, social, en tant que cerca eliminar les diferències de, de llengües i de territoris per una major assimilació o adhesió en el marc territorial de l'Estat i per tant a la seva figura, a la seva figura política i cultural. I per tant, si elimina aquestes petites diferències, crea una menor possibilitat de que hi hagi una conscienciació de, de, de la llengua i de poble i per tant que hi hagi una menor possibilitat de consciència anticolonial o antiestatal, que sol anar molt lligat, no? Lo segon, que perquè és una lluita contra el sistema de l'Estat, és perquè l'Estat tots els estats necessiten d'una llengua única en la que gestionar l'administració i la burocràcia. Quan poden tenir una administració en 40.000 llengües i prova d'això les traves normalment que posen les comunitats autònomes perquè, perquè hi hagi perquè, perquè hi hagi dues, dues, dues llengües, no? Per tant, en aquests dos sentits, la llengua és un arma de, de l'estat. De l'estat és un arma també en tant que eh, autoritat cultural o educativa. Primer perquè és una eina d'homogenització de la parla i de la societat, societat. Ja no de que tots xerrem igual, sinó de que tots pensem igual, que sol, sol anar molt associat. La llengua també és, com, és una manera de configurar eh, el, nostre, el nostre cervell i com veiem el món, no? I en segon terme, com, com és, el tema de la llengua estàndard, com una, com una artificialització o una institucionalització de diferents, de, de diferents dialectes. Aquesta lògica d'intentar fer una llengua comuna a partir de diferents dialectes és la mateixa lògica d'assimilació que esmentàvem, que esmentàvem eh, eh abans d'homogenització. És a dir, eliminar diferències eh, amb, amb, amb intenció de dirigir un, un cos únic i unit que realment no existeix perquè és artificial i ningú parla, més que la burocràcia, l'administració. La llengua estàndard és també la llengua de l'estat. Que sol anar comportada amb un menyspreu, i això és des de l'estat, tota, també des de l'educació, de les llengües populars, de les llengües més eh, de les veritats més dialectals, això se veu pues, una eliminació de moltes expressions, de molts dedits, de molts accents, de moltes particularitats, en prou d'una llengua estàndard que no oferi sensibilitat i que sigui representatiu de tots. Ara bé, alerta, anar contra la llengua estàndard no vol dir anar contra la unitat de la llengua catalana, crec jo. És a dir, reconèixer que tots xerrem un, un mateix idioma en diferents varietats dialectals, no? Perquè, clar, això pot dur, pues, això és, és una arma molt empleada des de regionalistes, espanyolistes, per, per combatre la llengua catalana des de la des de la llengua balear, des de la llengua eh, valenciana, com a invencions allà folclòriques i sempre de mà de l'estat espanyol, no? Val. Bueno, i que des de l'educació pues, doncs, també hi ha una, hi ha una forta opressió o, impo o imposició de la llengua dominant, que sempre serà la que regnarà dins tot aquest, dins tot aquest tinglado, no? Doncs, en definitiva, se trata de lluitar contra una jerarquia de les llengües, d'entendre que l'autoritat i la jerarquia també traspassa el que és l'aspecte lingüístic, que la llengua no és una cosa que quedi neutra o fora de tot això, sinó que també està de dins. Això per, perquè la lluita de defensa de la llengua és una lluita intrínsecament antiautoritària i que li vulguin emprendre com una eina de l'estat estarà reprenent els mateixos errors que intenta combatre. Perquè la llengua és una lluita, la defensa de la llengua és una lluita autogestionària i col·lectiva. Molt senzill, perquè la llengua pròpia mm, no institucional aquella que xerram tots, tots, tots nosaltres diàriament, perquè no xerram a través de documents, <laughs> afortunadament, és, és com aquell com fet des de i per el poble, cap a, cap, a, cap a ell mateix i fet per ell mateix. És a dir, és una eina de construcció col·lectiva no mediatitzada per l'Estat ni per l'institució. institució. És una cosa que fem nosaltres mateixos i que l'Estat afortunadament no pot controlar si no és a través de l'educació, dels mitjans de comunicació, de l'administració, etc. És una cosa que mos lliga, és a dir, és, és allò comú per nosaltres i que només nosaltres podem construir, podem reconstruir, podem refer, podem eh, lligar. Per tant, en aquest sentit, la llengua és una eina col·lectiva, és social, és socialitzant i que ens i mos compet només, només a nosaltres. En aquest sentit, és autogestionari, perquè la fem nosaltres i per nosaltres mateixos. Per tant, també aquestes visions a pics des dels àmbits anarquistes que se diuen que la lluita en defensa de la llengua és una lluita en defensa de, de l'Estat o de l'educació pública no tenen aquest component social i constructiu que té, que té, que té la llengua i només ho veuen des de la perspectiva de, de l'Estat i al final li acaben fent el joc a l'espanyolisme més ranci. No? I en últim terme, i ja cap de donar-vos la xapa, és perquè la llengua és, la defensa de la llengua és una eina potencialment anticapitalista. Primer, per llengua com a element de classe, que és el que ja vos comentava eh, eh, abans. Vull dir, la defensa de les llengües minoritzades, desaparescudes, insensibilitzades i substituïdes sol anar vinculat a lluites anticolonials o processos de colonització i imperialisme. I això pot ser empleat com una eina de, de classe, de dir la nostra llengua, és a dir, ens oposam al capitalisme en català perquè el capitalisme eh, de, de, rostre, de rostre espanyol ha intentat Eh, esborrar la nostra cultura pels seus, pels seus interessos. I en aquest sentit, la llengua és un element de classe i també se pot veure doncs, en moltes lluites indígenes que, que resistint a la, colonització, a la colonització sempre en el, seu, en, el seu, en el seu llenguatge les seves formes pròpies com una forma de resistència en aquesta homogenització cultural. Val? El segon terme eh, de per què és anticapitalista és, és la llengua pròpia com una posició sobre la globalització de la cultura del consum individual versus una cultura de construcció col·lectiva. Crec que són dos, model, dos models avantposats, molt, molt, cada un lligat a un model de societat, crec que eh, la llengua com a construcció col·lectiva va més lligat a societats de pràctiques comunals i autogestionàries, mentre que la llengua jeràrquica i globalitzadora va associat a la cultura del consum individual. La llengua global va associada normalment a l'individu, en canvi llengua social sol, solen anar associada eh, en els bé dels pobles i la seva subsistència. No? És una lluita també entre una llengua homogenitzadora, que intenta que tots siguem igual, que això li va molt bé en el capitalisme, envers una llengua, unes llengües que cerquen la diferència i la diversitat i la lliure coexistència i convivència de totes, de totes aquestes. No? Per tant, la lluita en defensa de la llengua és una lluita contra la globalització que ha estat un dels majors triomfs històrics del capitalisme. I el tercer terme de per què és anticapitalista la lluita per la llengua és la llengua colonial, en aquest cas és castellà, com una, com una eina etnocida, és a dir, ja ho deia, una eina de destrucció literal i pràctica de cultures. L'única manera d'eliminar una llengua és eliminar físicament a la seva població, no? I això és, molt, això és representatiu. Quines són les principals llengües del món? sobre les principals potències econòmiques. Vull dir, no és casualitat que hi hagi, que hi hagi, que hi hagi, aquesta, que hi hagi aquesta, aquesta conjunció, perquè són les seves eines d'etnocide, etnocides del, de, del món. És a dir, l'imposició d'una llengua sol anar lligat a l'expansionisme i a l'imperialisme econòmic i polític. És una lluita entre l'universalisme, aquests que se eh, fins i tot des d'àmbits llibertaris, que no entén les diferències les diferències i necessitats d'especificitats locals, que és el que crec que s'ha de reivindicar. Per tant, propostes davant tot, tot això des de l'àmbit llibertari, perquè des d'altres àmbits ja, ja, ja n'existeixen, tot i que n'hem d'interioritzar qualcunes. No? Per començar és un, un ús total, en positiu i constructiu, i també un ús polític de lo que és el català. Total, perquè ha de ser en tots els àmbits. Vull dir, no només els escrits, sinó també la nostra, la nostra vida, vida, vida diària, en tot el que facem. En positiu i constructiu, perquè no ha ser un ús del català perquè ens fa ràbia l'espanyol. ser un ús català perquè eh, trobem cada vegada pues, això, una diversitat i una diferència de, de, de cultures que ens puguin desenvolupar com a, com a pobles. I política, perquè li donem un ús polític a, a la llengua, no només un ús cultural que, que, que Pixar diu, la defensa de la llengua com un fet cultural, no. Jo dic que que la defensa de la llengua ha de ser un fet polític, perquè ha de ser un, un fet de, de construcció i d'oposició a determinades lògiques històriques i a determinats estats, no? Per tant, ha assumir una lleialtat lingüística. Segon, el manco des de Mallorca és reivindicar les varietats, palatinament, les varietats dialectals de pròpia Mallorca, és defensar l'expressió en Solleric, en, en, en, en, en Cerverí, en Llonguet, en Pollencí, defensar-ho i fins i tot els nostres escrits contra contra l'estandardització de les nostres vides, no? En segon, tercer terme és tenir millor consciència i estudi, sobretot estudi, de, de la llengua, de la situació en què està, del conflicte lingüístic, de la sociolingüística, no? Com a, en certa manera, com a lluita contra la substitució i la rehabilitització tenim l'estudi de, de, de teoria política, de, de qüestions de gènere, d'això molt integrat dins com a necessitats de, de la lluita, però no tenim l'estudi de la pròpia llengua com, com una cosa interioritzada i necessària per, per combatre la seva defensa. No? Quart punt és un abandonament radical des, des, des, des bilingüisme com a eina de, com a eina d'expressió en nostres espais, escrits i dins la consciència col·lectiva, per lo que ja he dit abans del que suposa el bilingüisme. Vale. I, bé, de polititzar, ja ho he dit, la de polititzar la llengua vers un ús simplement cultural. Eh, Sext punt és abandonar els complexos que tenim entorn l'ús del català, com a que és una falta de respecte, com a que no mos entendran, com a que te fa vergonya, vull dir, eh, per, per revitalitzar-la se, li ha de donar, se li ha de donar valor. Abandonar tot el prejudici i també la folclorització, d'emplear que té molt a veure amb el merament cultural. Ho hem de parlar com l'ús del català i del mallorquí com una eina política. Uh, I últim ja és incorporació de l'espanyolisme i el regionalisme i de la catalanofòbia dins de la nostra llista de denúncies habituals que feim. Quan dèiem que estem contra tota autoritat, contra el racisme, el sexisme, el capitalisme, hem de ficar la catalanofòbia i l'espanyolisme allà també. És a dir, una, una autoritat més a, a combatre dins de tots els nostres antis que, que, que tenim, que són agregats a tots els nostres pros que tenim, de l'autogestió, de l'acció directa, de la construcció col·lectiva, que sempre estaran eh, per davall trob que de les coses en positiu. I res més, la meva intenció això és crear un poc de, de debat, de donar algunes pinzellades de lo que penso, vull dir, no, no és cap posicionament, i de poder mirar camins conjunts. Perdona, no, passa xapa. No, tranquil. Bueno, uh, jo, així, de com ha vengut primer a bote pronta, ehm, me quedaria amb una frase que ha dit a la xerrada anterior, a la projecció que hem fet abans, que dèiem que, sí, que l'estàndard no és una llengua, que és un projecte. Val? Uh, ho dic en dos sentits, el primer és perquè, eh, per el que has comentat, no? de, de que hem de combatre estàndard, tot això. Um, jo eh, personalment crec que sí que hi ha un estàndard i per senzilla raó de, eh, i per la senzilla raó de que el eh, que és l'altre motiu el qual volia comentar i és que per exemple ara tenim conflictes tenim conflictes dins la nostra llengua com és per exemple el masculí genèric Eh, tenim conflictes com el no reconeixement d'identitats no binàries, uh, tenim uh, eh, uh, l'arribada de paraules noves que no sabem com assimilar o com, o com posar. Tenim es, uh, i, es, i amb totes aquestes qüestions estan to, topant un contra l'immobilisme social i dos contra les institucions reaccionàries i conservadores. Val? Per això crec que és important tenir un estàndard, però aquest estàndard, no? com a projecte que és com un, una banda, com ha dit eh, es, eh, de, del vídeo, com, com un objectiu on arribar, o mai s'hi arriba realment, però on s'aspira a arribar, sí que s'ha de tenir, d'on volen tenir la nostra Doncs Pues mos agradaria tenir una llengua que, per exemple, no fos sexista, no fos espacista, no fos eh, eh, racista, no fos etc etc etc no? Per tant, no? el que ha dit al final, és a dir, tenim un objectiu, un estàndard, que és allà on volem que arribi les nostres, les nostres llengües, i una realitat que són les varietats que hi ha lingüístiques distribuïdes per tot arreu. No? I... Uh, bueno, i ja està. Uh, sí. Això és un poc el comentari que li feien en aquest aspecte. Uh. Jo crec que en el que has dit del tema de, de l'imperialisme, perquè quantes vegades hem escoltat de que ah, jo en un futur ara no, no aprenguis anglès, que és millor aprendre xinès, que Xina serà una potència econòmica del futur, o quan l'Unió Soviètica tenia ocupat tot l'est d'Europa, que el rus era obligatori, que sempre ha estat com... I crec que a millor el que el francès, l'anglès i l'espanyol, sí Xerro des de la seva perspectiva, és una altra eina de mantenir aquest imperialisme, no? de la mateixa forma que està el neocolonialisme econòmic, és un neocolonialisme lingüístic de com ve tota Latinoamèrica, que també aquesta paraula Latinoamèrica no és una paraula seva, és una paraula no. de l'estat, del regne, de l'imperi. O sigui, totes aquestes cosetes són com moltes per, per mantenir aferrada la, aquest imperi, no? aquesta idea imperial, en fronteres, l'estat espanyol és un imperi, crec que en llengua encara és un, és el mateix, no? els pobles americans utilitzen el, el castellà, els nostres companys d'ahir bascos utilitzen el castellà, jo utilitzo el castellà, i clar, és com pot també descolonitzar-nos, no? nosaltres mateixos. I això és molt, molt, molt difícil, serà molt difícil, però el primer és fer el clic, no? Eh, o de Fronteres, que a Latinoamérica, aunque variedades varietas es lo que digo en el, documental, que tiene el concepto de que Argentina, que es un país enorme, a muchas culturas, se cierra un argentino, no. porteños cierran un argentino, los de Córdoba cierran un y y estas cosas en de visibilizarlas, que no? que cara un poco en una boira que no, que puede ver. ho vaig trobar especialment a faltar en tota la campanya i lluita contra estil. un dels eslògans principals era anglès sí, TIL no. Sí, no va agradar gens. En, en cap moment me vam aturar a pensar, bueno, i per què, per què no, no se va aprofitar el moment per pensar en i per què estem prenent anglès, no? Mm. I jo en el moment que plantejava la pregunta als pares... Bueno, ja de citar, que estic més a prop, o, a, o aragonès, o, sé, o... Situació no. pura econòmica, és pura... És, és pura... pura econòmica i més en... Ah, haver de la indefinida de la centre és professor, eh? Sí, sí, sí, sí. I, i més, i més està molt vinculat, crec jo, en el turisme, vull dir, les terres que estem eh, destruïdes i assolades pel, pel turisme, aquesta necessitat eh, imperiosa de tenir... De trobar feina, de tenir, de tenir i, i, idiomes, és, una, és un imperatiu social que t'exerceix una forta pressió cap a he d'aprendre més llengües perquè si no moriré de fam. I, sí, i laboral perquè si no no això. Clar, no, la, la, moriré de fam perquè no tindré feina. Per, per, un carpinter <laughs> necessita l'anglès, és més que tingui l'anglès i ja me diràs tu que te fa falta l'anglès per, per fer feina d'estiu. Jo crec que el pitjor és quan una sigui, una gent per xerrar una llengua creu que està en un estatus social, o sigui, a mi m'ha passat m'ho miren malament perquè no xerres alemany. I per què no xerres alemany? Que és que només xerres Vius català. Vius a Mallorca, com que no xerres alemany, no? És o sigui, tu, perquè ets alemany, te pots permetre viure a un altre lloc sense haver d'aprendre, mm, no? Perquè no aprenem àrab, que també hi ha molts àrabs aquí, o sigui de prendre la mar perquè tenen pasta i no... també és molt... I l'àrab s'ha xerrat aquí durant segles, també. Clar, clar, o sigui, sí, sí, t'endiem, crec que és, Més, que més proper a el... Sí, sí, totalment. Crec eh? que veuria més lògic eh, a l'escola d'àrab que l'anglès, perquè l'àrab es torna... Bé, i tenim germans àrabs amb nosaltres i estem xerrat abans de... de... de 1929. Hola això de les jo l'altre dia va, va haver una conferència que tu la vas presentar a eh, Nafi, que va, Nafi, que ell és del Sàhara, sí, i tal, eh, estar parlant. I ja, van estar set o vuit segles els àrabs aquí. Hi ha tota una cultura ara, hi ha tota una... que, se, que, que, que no se dona a conèixer, la història, molt centrant en el cristianisme, qui va Sant Jaume I, els reis, i tal. I, i de passada, molt de passada, el nom dels califars o dels, dels àrabs, però aquesta cultura, i, i, i vist que n'hi ha tants que estan aquí, però millor, el dia, el dia que se celebra el 31 de desembre, l'arribada d'en Jaume I, que tal, però millor, pues, pues, millor d'aquí un temps, estaria perquè se començàs a, a reivindicar bueno, que, que l'àrab també és una llengua d'aquí, que, que també s'ha de s'ha d'estudiar perquè, perquè hi ha tota un, una cultura, tota un tal, que, que es, es donarà a conèixer, es que se sàpiga, es que tal, Eh, és, és, pues, molt, molt, fa estar més aquí, perquè és una cosa que, clar, hem, com a oblidat, perquè aquí també hi va haver una invasió catalana i tal, i pues, seria també una manera de més, com a més, no sé, democràtica, no vull emplear aquesta paraula, com a més que estaria millor de, de aquí també s'ha Ara jo ho veig difícil perquè clar, si ja tenim problemes amb el català i el xerrant tanta gent, imagina't el, el, que... el tema del... Que estic d'acord, eh? Però clar. Sé. Seria paradigmàtic, però... No eh, sé, sí, sí, aparèixer sí. amb, amb, però... amb burca i allà vestit i tal, <laughs> oh, no, ja vista... Però no... No seria guai. No, sí, topònims, paraules, estable... El que passa és que no mos ho... No mos ho Explica, no me la donen conèixer. Jo que com qualsevol imperi, no? quan conquereix un territori el que intenta és borrar qualsevol resquici de lo que hi havia abans, no? Els romans tiraven sal damunt per no tornar a néixer, doncs més o manco, no? Ja un primer quan va arribar aquí, que va fer? Exterminar la població. El que, que, diu l'exterminar físicament per acabar una llengua, exterminar físicament. Exacte. a... Sí, com manera d'eliminar una llengua al final. De fet, igual des d'una perspectiva llibertària seria interessant plantejar ja que a la plaça Espanya està un Jaume I ensamachecada com un feixista, no? I jo, de l'haurien de... És que és, que és, és nom, no? Plaça d'Espanya Espanya i després... S'hauria de, de, reivindicar això, que, que van, hi va haver vençuts, jo que sé, un representant de Tàrab, de, de, de l'algú àrab, que serà Nàrab, i jo que... I, no, i en català, i, i cosa així. No sé si sabeu, la plaça Espanya, la plaça Joan Escolom. És la guerra, de ha Joan Escolom, era dels líders de les, de, de ses, de ses germanies, quan són les revoltes que va haver a Mallorca durant el eh, segle, segle set o setze, i se li deia, se li deia així, i va ser durant el franquisme que s'ha de canviar el nom per plaça, per plaça, per plaça Espanya. Vull dir, per eh, exemplificar que component de classe, eh, que també, que també té els temes, temes lingüístics i els temes nacionals. Sí, això també és molt interessant, el tema de o passa ara, no? que si tu xerres en, en català o, o jo, bé, jo com som més castellano parlant, eh, no me passa, però evident, amb, amb més accent, eh, ja pensa, ah, aquest és de poble, no? És com, aquesta diferència, no? Passa, passa ara, és que passa sobretot aquí a ciutat. Mm, I és el que tu dius, no? Sempre les èlits, les èlits de eh, medievals o les èlits contemporànies han xerrat el castellà per aquesta proximitat a, a la corte, no? A la corte a ah, la Cota de Madrid. I també per xerrar el mateix, que xerren aquells d'allà, que estan per allà bruts fent feina. Que estan demanant coses que són, sí, la gent bruta, la gent... és per cartellar aquesta diferenciació. I després també jo volia comentar-te que igual en, en alguns espais llibertaris i això sí que, sí hi ha algun fanzine de com aprendre Esperanto i que també bé, és, un, és un detorner no? a la dominació lingüística, es crea un, un, un llenguatge no? Com, que jo no l'he estudiat però que d'aquí pues, igual podria sortir s'està intentant superforta. Estamos en ello. Um, s'està intentant tirar endavant un grup d'aprenentatge esperanto. Um, en el moment que tinguem cosa, ja si informaràs la gent, sí. M'ho imaginava que tindries alguna cosa a dir. <laughs> Vaig bé, però que s'esperant eh, l'Esperanto s'hauria un pic amb aquests conflictes lingüístics, que mentre no sapiguem del tot bé xerrar la nostra, la nostra, la nostra llengua, tinguem moltes èncles d'interferències lingüístiques, tinguem una majoria de, de llibres i d'expressions de, eh, castellanitzades, pues, a aprendre una altra, una altra llengua, és una llengua de moment inexistent i, bastant, i, i, i artificial, però és un poc, no prengui mal, però perdes temps. Perquè eh, crec que manera és millor aprofitar el temps contra l'organització lingüística que és aprenent la teva pròpia llengua minoritzada, no? Tot i que respecte, òbviament, més qui pren esperanto que qui estudia anglès, francès, eh, Yo eh, es verdad, té problema més gros que aquí a cabra. Té problemes més gros que aquí a cabra de dir, però bueno. Um, hem de dir que ara mateix hi ha gent de tot el món posant-se en contacte a través d'Esperanto i compartint experiències i lluites i fins i tot hi eh, ha grups de punk en Esperanto, així que vull dir, tampoc és cap animalada pensar no? en ara aprendre-la, evidentment si no tens previst anar pel món o xerrar amb gent, pues doncs no te fa falta, evidentment. Igual que no farà falta d'aquí 50 anys si no tens previst anar pel món a aprendre-lo. Sense qüestió és que és una eina que existeix i de moment qui li fa falta l'aprendrà i qui no li fa falta no, no li importa. No? Vull dir, no és, al contrari que molta gent, que és un dels problemes que desperten ara, no? Hi eh, ha tendència de dir que hauria de ser l'única llengua no. I eh, no us veieu que, és, que sigui obligatori aprendre-la, i això és el que fa més gràcia aprendre-la. Jo com a mínim és la primera llengua que no he hagut d'aprendre obligat, no? I com que fa, fa com a més gràcia aprendre-la així, no? Quan, no, quan l'aprens una llengua no obligat per, per, per circumstàncies vitals. Mm. A bé, no sé, estem sortint un pot de, de sí. mares. No? Um, <laughs> eh, tornant a, en, en Estema tenia una intervenció pensada i ara no, no, no me'n record. Fa que passa amb saber esperanto. <laughs> Segur. Sí, jo ja afegia el tema de que en el món llibertari aquest és un tema clar. És una discriminació que no és reconeguda com discriminació. De la mateixa forma que crec que millor, en el segle XIX, principis del XX, a millor el tema del, del feminisme en, en el món llibertari, a lo millor no era todavía una no era un tema todavía perquè era eren homes, quasi tots, el tema de la dona encara, per molt anarquistes que millor serien mala testa aquesta penya, eh, segurament eren o 90 90-80% eren masclistes, i s'ha fet molta feina per reconèixer aquesta discriminació. Crec que ara estem un poc en, en, en lo mateix, no? Jo he tingut discussions, fins i tot fa poc, aquesta setmana, amb una companya que, que no ho entén ho entenc, o tinc companys que viuen a Madrid i xerren d'aquest tema, del tema de la independència, el tema de la llengua a Madrid, anarquistes, que són molt vegans, molt anarquistes, no ho entenen. Per què? Perquè tenen l'estat aquí. Jo crec que l'estat comença, comença en el cap i és aquest baniderisme o... No, jo és que soc internacionalista, bé, ja estàs reconeixent en, en aquesta paraula, no?, que existeixen les nacions i aquestes nacions xerren alguna no?, es comuniquen d'una forma, dic jo, i tindran la seva cultura i les nacions són havia la nació grega i la nació indígena de Chiapas. Mm, per, per número no, crec que fins que hi hagi una persona que xerri una llengua és una nació o un poble, perquè també jo tampoc tinc clar el tema de poble-nació, que vam xerrar ahir, ho tinc, no, no ho tinc molt clar, encara me costa dir nació, però bé, que, que és un tema que s'ha de fer molta, com, com fem aquí, obrir el debat. que tenim un, o, un mur, fins i en, las tres compañías que yo jo fa, un par d'anys no entendía entenia també, Tampoco ho entenia, com va dir el company ahir. Nació Estado. Yo creo que la respuesta de los companys eusqueres va ser molt, molt, molt clara, pero claro, no, hi de murs hem d'arribar molt de bo per reconèixer que és perquè mos discriminen, fins i tot mos discriminen, de, o ja te, te diuen ets un catalanista, ets un histèric, és un, hi ha coses més importants que això, o... i costa, costa perquè si ja lluiten amb, amb ells, amb altres discriminacions, que tinguis aquest mur és molt frustrant per mi és molt. Aquests internacionalistes són uns interestatistes Sí, Que normalment sí. fan aquesta mirada de nacions però a partir de, dels estats. Vas veure Saite. Vas veure Saite, la eh, gran eh, representació del proletariat internacional, els seus, els seus congressos són representants de país, d'estats, de, de, de, Bèlgic, Bèlgica, Espanya, França i, què pot significar la Confederació Nacional del Treball? Eh, són aquestes coses que clar, nacional significa estat espanyol. Sí. Ja, hem de xerrar clar. Mm, no hi ha... I, res. si es reconeix el marc nacional, es reconeix la legitimitat, la La, la legitimitat d'aquesta jurisdicció. Tant econòmica, tan política com lingüística. També. Jo... Jo som fill de, de pares mallorquins nascuts aquí. Vaig anar a un col·legi un poc elitista per les Monticions, per aquí a prop, i, i clar, i allà venien fills de botifarra, fills de gent així, i, i l'educació era en, en castellà, menys una assignatura que era en català, des de 6 anys, això, sempre una sola assignatura que era la llengua catalànica. Jo sempre, però vaig pensar, bueno, jo, jo, sé xerrar, el que no sé xerrar català, però me sent més com en el castellà, me sent més castellà que no català, jo pensava així. Us vaig voler anar a llevar a una universitat castellana, Saragossa, poden anar a la de Barcelona, però quan que era en castellà, ja d'examen me fa poc el dos en català, però vaig escollir anar, anar allà. Però amb el temps, quan vaig tornar aquí, vaig, vaig aquí estudiar una carrera a, a, a no sé, vaig conèixer com a una Mallorca que jo no, no, no coneixia perquè hi ha companys de Pollença, de Solla, de per tot, i, jo, hi havia una riquesa, una cosa que jo vaig com a descobrir una cosa que no, que d'altra banda no, ve, no hagués descobert. I, I me vaig començar a donar compte de, les importàncies que és, oi, quan vas a una, a una tenda a comprar, serà en català, és, és el seu problema si no t'entenen la llengua d'aquí. Si ha d'anar a presentar un currículum, com vaig fer l'altre dia, a xerra en català amb el Miquel i se per tens perquè vaig de baixar els calçons o ah, que sembla que te baixes els calçons i si, si, si xerres en, no, no, no xerres en, en castellà, xerra en català i, i tot és qüestió de, de canviar l'actitud, el que passa és que és difícil diguem jo que ma, ma mare, per exemple, és incapaç d'aprendre la seva llengua, d'aprendre a mandar missatges cada WhatsApp, WhatsApp, han après pues, tot en castellà, ara me demanava com he d'escriure uh, gràcies per, gràcies per l'operació, per, per donar-se gràcies per, per preocupar-te per, per el meu amo, gràcies per preocupar-te o per ocupar-te, no sé què. O que no, la seva educació ha, ha sigut tenim tot un, tot un bagatge d'aquella educació nacional catòlica de l'època franquista, tot això, això que és de difícil de... Nosaltres, a la família, pues, eh, és eh, part de la família, pues, les meves cosins s'han casat amb gent de la península i quan ens reunim, ells potser fa 15 anys que estan casats i no, no són capaços encara de, de parlar en català i que de fer això. I un que és metge, que és metge, que se una persona culta, una persona que, que, ha tingut, que té possibilitat d'aprendre català, que, que tracta amb gent de Mallorca, de tal, no, han deixat, han deixat aquest, eh, el castellà amb ell això clar. el problema gros el veig precisament no tant en no voler aprendre... Eh, no, no, no voler xerrar el català, sinó no, no voler escoltar, no voler entendre el català, no? És, és, és, és problema greu, perquè si tu no vols xerrar, tenim la sort barra desgràcia de conèixer el castellà també, no? I si ens podem entendre. El problema és quan tu eh, no estàs donant el mateix pas que l'altre ha hagut o ha volgut, normalment ha hagut de fer endavant per poder conviure en aquesta societat, que és d'aprendre una segona llengua que no és la materna, no? i en canvi tu, com, com a privilegiat, no? que ets, no? que el que dèiem, això és el privilegi al final, és aquesta comoditat de no, jo no he d'aprendre la llengua d'aquí perquè jo dic que no la vull xerrar i la gent me xerrarà en castellà i no tinc cap problema, no? Uh, I és, és, és aquí on, on, on no, és, és aquest, en aquest moments no, on costa posar-se posar, posar bordes, però és on, on, on molts hi han de posar. Perquè és, són aquest tipus d'actituds les que han de frenar, precisament. De, de gent que se creu en dret d'anar dient a la gent local serà o no. És un poc el que deia en el vídeo de que quan s'imposa un parell de coses així que tu no eres que com a mentides que se conten sobre el castellà, no? I que el castellà, ell mai ha vist que el castellà sigui impositiu, o sigui, si tu obligues a qualcú que ve de fora a xerrar català, li estàs imposant. Però si li obligues a un àrab que arriba a Madrid a xerrar castellà, això no és imposar, no? I és un poc el que estava passant aquí quan se va donar d'això amb usar de poder estudiar en català o en castellà, no? Que hi va haver casos que hi havia una mare en tota la classe que volia que els nens estudiessin en castellà Clar, se queixava perquè li estaven imposant els seus fills haguessin d'estudiar en català. Dius, vale, I tu no li estàs imposant en els 70 resta d'alumnes que estudien en castellà, perquè a tu se te passa pues, cap de que vols castellà, no? Vull dir, és que només, només és imposar si ets la llengua oprimida, no? O sigui, si no tens legitimitat econòmica, si tens, si tens legitimitat econòmica sí que ho pots, però no pots obligar qui sigui que Era un poeta de, de Barcelona que, que té un poema que diu em dubte tres vegades de la dialèctica i també abans de volia demanar si, si has sentit o, o si, si, te, si has, has vist com has interpretat aqu aquesta tendència més, a lo millor és cyberpunk, no? o més així com a, en la recerca d'un codi no autoritari i, i que sigui horitzontal i que, i que d'alguna manera estigui lligat també a informàtica ja, mm. com que m'ha generat un poc d'inquietud, no? De, de, de igual preguntar molt sobre, sobre si, si han d'abolir els llenguatges, també dialèctics, no? en aquest sentit, perquè s'afecta el revolucionari o perquè eh, eh, estem imposant una, una forma de socialització que les persones sordes no hi tenen accés, o, o a sex, no? també, o, bé, no sé, com a, igual deixar-ho obert també per, per més endavant, no? Un rotllo més futurista, però bé, no sé, com, com, com ho veiem. Com, no sé. És interessant el que has plantejat, no? Per persones sordes o que per qualsevol raó no poden xerrar o llegir la nostra llengua, un objectiu, però aquest estàndard, no?, de ja on volem arribar a la llengua, pues, doncs, tenir en compte aquestes parts, no?, de, de no de no discriminar-les, també, no? Però, evidentment, eh, bastament... No, bueno, bastament no, és a dir, és, és una qüestió que no m'havia plantejat jo, jo personalment, no sé si és altre, sí, però sí que sí que és una, és una cosa, no?, que, que dèiem en la llengua de signes ja basta, o en sombralle ja basta, i Com o no, és, és, la diferència en, en el que és el dia a dia és diferent, no? Perquè no tothom xerra llengua de signes, per exemple. Jo no la xerro, no sé quanta gent d'aquí la xerra, però la meva aposta és que cap. Mm. <laughs> uh, I no sé, és, és una cosa a tenir en compte, de Jo No, que se tracta sobretot d'un tema d'estima pròpia, és parlar la llengua d'estima't perquè els que, els que són d'aquí, els que són fills de pare i, i els saben xerrar, i no, no els xerrem davant pues, un, que mos retén un comerç, o, pues, és, realment no falta de, de, valorar la nostra cultura, perquè no és només xillar, el que hi ha darrere, és la llengua però el que hi ha darrere, tota la tradició, tota la història, tota la cultura, la manera de fer, l'agricultura, el comerç, tot. el, el con esto es pasar y es yo reparto una vegada un amic, vaig un de Canarias y cazaba un castellano y él me es que yo, yo por qué tengo que aprender catalán, si no es Baleares una comunidad autónoma más de España, pues aquí yo tengo que poder hablar español. Mira. Ahí está. Va, quin despreci eh, és el pecat de dir això, no? El millor en el cas de Canàries no està detent, no? que sí que també ha sofrit una invasió lingüística, no? -hmm. que igual fa més temps i no se nota tant, però també és curiós i ja he sentit d'una persona d'Astúries dir que què putes ha d'escriure en bable que mejor hablen espanyol i així nos entendemos todos, no? Mm. Vull dir, també a vegades per no faltar, mos han inculcat tant que es faltant el respecte quan hi ha qualcú que acaba d'arribar i no deixava el mallorquí, a vegades mos faltàvem el respecte a nosaltres mateixos, no? Canviant de llengua per no ofendre ningú o... Quantes assemblees hem fet i ha estat el que ha dit perdonar, me traducís perquè es que no entiendo nada i, i, y agafen un... bueno, la setmana que tradueixes encara, és quan diuen aquí hablamos en espanyol, jo, aquesta no? Setmana, jo aquesta setmana, quan he tingut aquest debat amb aquesta companya, m'ho va dir, perquè és una companya que no diré qui és, però no <laughs> moltes polèmiques, però de que jo va sortir plorant de moltes assemblees perquè no entenia res i, i jo li, bé, i ja la cosa se va anar a calentar i jo li dic, mira, tu portes ja 3-4 anys aquí i si no s'ha apreciat perquè no te dona la gana? porque yo cuando yo cuando era porque no me ganaba la gana, es que ser no? Y ella ya va comenzar en mis años de tú me estás imposando a cursos, aprender una a ver, pero tú sabes el castellano y si llevas al teu país aprenderé la, la lengua del teu país, no? Porque aquí a mucha un visito que es con tu, de pares, <laughs> estás alucinando. <laughs> de, de, pares y avis en, o mallorquins i no xerren en català, xerren en castellà, però quan se van a Londres tres mesos a fer feina s'apunten a cursos d'anglès, han d'aprendre anglès, sí o sí, perquè jo me vaig a Londres tres mesos, no? És curiós, no? Eh, i, I sí, va ser un, un debat molt, molt trist perquè és gent molt, molt vàlida en altres aspectes, però si no ho entenen, tenen aquest mur del missatge de l'odi, no? dels medis, de... és un missatge de l'odi tan assentat que que està en, en qualsevol estat social, ideològic, eh, de la mateixa forma que hi ha gent d'esquerres que és masclista, doncs també hi ha, mm. fins i tot hi ha gent de dretes que xerra millor el català que molts anarquistes d'aquí. <laughs> És curiós, no? És una qüestió de consciència. Exacte. De, de, de creure, de creure que, que, que aquí és castellà és, és tan vàlid com, com el català i de no entendre per què aquí se xerra castellà. Sí. Vull dir, sí, sí, per si te'n vas de França, tu, eh, que jo, a mi no m'entenc cap, tu te'n vas de França i nen que és, és, és, és gest que diu una assemblea, una d'aquest, per favor traduïu-m'ho en el català o en el castellà. O en el castellà, eh? No, no, no, no s'atrevi. que cabria i si gent se quedaria amb una, amb una cara de que mos està contant d'aquest penjar, però en canvi aquí és una cosa super, normal, super normalitzada i, i que damunt, si, si, si, si no ho fa, és això, poc mínim conductador. Sí. Poc mínim conductador, un impositiu i, i un, un català nazi, que és la paraula anàloga a feminazi, no? Sí, correcte. De riada, doncs. I més si hi ha gent que du anys i anys visquent, visquent aquí, ja digué, mira, eh, que ja no te prenc en sèrio i ja t'aixerraré només en català per fotre't eh, però... <laughs> però ho entenen. Sí, sí, sí. entendre-ho, entendre-ho, ho entenen, vull dir, no? I si, i si, no, i si no ho entenen, s'estan dient ells mateixos benells. Sí. <laughs> Si no tots són capaços d'entendre el castellà i ells no són capaços d'entendre el català, o quin vegades, motiu pot ser? Quantes vegades o, per, o perquè no volen o perquè no arriben. Quantes vegades has escoltat oh, l'italià no és molt fàcil d'entendre entender, es muy parecido al castellano. <laughs> sí, sí. Aquestes coses són, són presents. Ara. Sí, sí, sí, són. Són, són, són presents, és molt... Vas Basta veure mapa darrere de llengües romàniques, no? que són sí. les llengües que en principi són les fàcils per nosaltres d'entendre. Sí. Jo moltes vegades m'ho plantejo, i clar, sé que jo no ho puc plantejar al mateix punt de vista que s'ho pot plantejar qualcú de Madrid, però moltes vegades quan si jo entenc un d'andalús, que m'acosta, sí, m'acosta, i puc entendre un gallec, o sigui, mm -hmm. jo entenc que és gallec, si m'hi pos i escolto atentament, entenc. En sèrio, els és tan difícil, o sigui, vull dir, Mallorca, Galícia, en tota Espanya, en tota Espanya no, o sigui, en tot el territori on se xerra castellà enmig, mig, si no crees que sigui més semblant el mallorquí en el gallec que el castellà. O a un gallec que a un de Jerez. Sí, sí, sí, por pues supuesto. <laughs> O, de Granada, mira que mi mare es de Granada. Pero ya es tema político, ya no es tema ni lingüístico ni... ni, ni... creo que es és intentar O sea, que cuando... torno a siempre de Londres porque... quan Mallorquín van a Londres i jo no entenc ni papa d'anglès, però en dues setmanes segurament que ja ho entendré perquè me, me fa falta, però no fas el mateix aquí. No, doncs no perquè no fa falta. Sense... Perquè, exactament, exactament, perquè ja tenen la llengua de l'imperi, que és el castellà, i jo ja sé castellà perquè o és més, més útil l'anglès, no? Bé, tu on vius, aquí. Quantes vegades t'aniràs a ah, Austràlia, a Nova York, dos pics a eh, la teva vida, però, però s'apunten a cursos d'anglès i diu que és important i no passa el mateix aquí i el cerca social. Després, després queda l'altra gran batalla pendent, que és internet. Sí, correcte. Correcte. Jo sí. entre... A morir. <laughs> Bé, que ara està el tema del... De, de, ara està molt candent el tema de en una hipotètica Catalunya independent, entre cometes, d'un estat català, que no serà independent del tot per mi, el tema de l'oficialitat, el, oh, sí. el, el tema de la llengua, que ara està molt... Doncs, Quines breus, més absurdes. No sé, tenim... Sí, som, som bregues i, eh, i jo crec que segurament serà bilingüe. No, no, estic, no estic a favor de que sigui bilingüe, que posaria una mica l'oficial català. Està l'exemple de Quebec, a Quebec és el francès, i l'anglès es xerra i no s'han anat angloparlants Estats Units, immigrant, no, no, no, no de sempre de que... No, jo això que, és que de la gent que ve aquí i, i, i, i va agafar, hi ha gent que pensa, que, que aquesta manera capitalista de pensar, que jo vaig a les Balears tot en castellà, jo, vull, jo, jo m'espero trobar a les Balears el mateix eh, que me a Madrid o el mateix que me a Sevilla. O els comerços, sí. sempre està el cartell en castellà, en alemany, en anglès, fins i tot en rus. Sí. I jo que dic, aquí al centre és hiperturístic, el 20% o el 15% i soc optimista que estigui l'opció en català, el cartell. Optimista. Soc molt optimista, eh? Molt. A lo millor és que aquí al centre però ja. sóc massa optimista i, i, i això, bueno, eh, els menús, el menú en castellà, el menú en anglès, en alemany... Jo crec que això, pues, no, és així. Si, si tu vens aquí de turista, escolta, pues, pues, prens un poc, un poc quatre paraules en català, No altre paraules perquè sa, aquesta, això, no sé, és, la gent té... Bueno, però el mateix, ja dic... El mateix, te pregunten al carret o pregunten si t'ho pregunten en castellà és una sort, eh? No, a vegades fa s'ha consultat-li de mallorquí i malament perquè se perdi. <laughs> no, bé, jo, jo record que ho sé, sí, <laughs> m'ha gustat, No, sí, ja com me diuen la catedral jo us mando a, a Son Oliva. Un cavall de... No, no, de fiesta, perquè no, no sé, un cavall d'anar per, per la banda de Calvià, de Santa Pons, de Magalú, per allà, no sé exactament quina localitat era, però anar a tocar una casa i trobar que m'obria una alemana i és que ni castellà sabia. A veure, o sigui, és ni idea. És o sigui, que queda, o sigui, i aquesta gent... I gent que porta anys aquí. Ja, mira, ara... Ja la meva família té una finca molt tuya, però són d'allà, tenim una casa i és un camí, i ja fa molts anys els antics propietaris mallorquins van vendre la finca a uns alemans. I durant molts anys han estat aquests alemans. És veritat que m'ho han fet amb ells, jo els he anat a veure, tal, van aprendre castellà, perquè català, i... però sempre aquesta actitud seva de el seu redor, ja van ballar tota la finca, i al final se n'han anat, mm, han, han venut la finca a un, un altre estranger, no sé com, de quina nacionalitat, no s'han despedit ni han dit res de que jo però que te diga, després de, de, de 10 o 15 anys de valor tant i se descadeixen. I, i ara aquests nous, pues, se fan un pou i jo suposo que posen una piscina i a vivir, a vivir, a vivir. Sense preocupar-se de qui viu, qui és veïnat, ni de la cultura d'allà, no, no, ells a lo seu. I jo, això me fa ràbia, de veritat. Veus, com, com, no sé, si tu vas a un puesto, menys presentat com un animal... El que xerrat és un poc d'aquest classisme lingüístic, perquè també els alemanys i els britànics són com d'una classe social, no? jo aprendre, bé, s'aprendre castellà ja és molt, no? jo aprendre la llengua d'aquí. És també aquest classisme. També. Fins, fins i tot, eh, jo he vist vídeos i sé per que ha anat que uh, Alemanya, Anglaterra, els espanyols, diguem-ho així, que hi van allà a fer feina amb, amb, amb, amb cert despreci com, com nosaltres mirar molt de, molt de pics en, en, els, en, en els africans, no? Vull dir, com el pobre que ve aquí a cercar, a, cercar, a, cercar, a cercar feina, no? Clar, a, ro a robar-nos a robar la feina. A robar-nos la feina. El racisme lingüístic i social no, no és tan descabellat. Això, això anar a preguntar, que aquí ho sortia. Um, a Barcelona va tocar coincidir amb un ah, grup d'africans i estar fent feina amb ells i això, i, i, i hi ha moments que m'estaven acollint de la seva, i entre ells xerraven amb Wolo, no? en llengües originàries d'Àfrica i, i jo passava a gust de, de sentir-la així amb aquesta com a actitud d'orgull, saps? De, bé, no, que no és orgull, és comunicació social al final entre ells. No sé. Sí. No, home. Jo també he estat fent feina amb gent del Senegal i amb gent àrab, del marroquí, i els Senegal pues, xerraven el seu idioma i tal, te No, t'interessaves. Nanganadev, Manguifire, com estàs? Estic bé. I aprens qualque cosa i tal. I això està molt bé. Però ells també volien... Són gent molt senzilla, però gent que vol aprendre un poc eh, de català i que malament, home, van una feina feixuga i tal, i la seva limitació encara no prenien. I jo recordo ara deu fer dos anys una vegada per serenar eh, damunt les 8 del vespre amb una camiseta de crida i a més aprenent, per vegades aprenent, aprendre idiomes escoltant d'un idioma que estava aprenent escoltant, i passejar per allà i veure tot alemans, tot amb alemany, eh, tot, tot allò que jo, ja no semblava Mallorca, allò semblava, no sé, i, i cap com un extraterrestre ja, la camiseta de crida hm. i passejar, <laughs> escoltant un idioma i tal, és que el grau de, de, de naturalització, de, de, de grau de... Sí. Doncs... Mm. va, digue. Sí. Jo només, bé, només volia fer una cosa, que ho, ho dic diverses vegades, per exemple, lo, de, lo de per què aprendre anglès, jo què sé, si només te'n vas monogospis, per dir-ho així, saps? Si no m'és tan mal de allò que sigui. Però ara també el que passa és que, i, i més l'alcohol gràcies a internet, per dir-ho així, que tu pots estar en el teu dia a dia en contacte, per exemple, fent feina amb gent que, mm, que sigui de moltes parts diferents del món, que no tinguin per què xerrar amb ells en unes, com a llengua materna o el que sigui. I clar, i sorgeix la necessitat de, de poder emprar alguna per comunicar-se, saps? Que després, que per cas, per cas les, i no qualsevol altra llengua, bueno, això és una altra cosa, però dic ah, que, que jo crec que sí que, que, sí que te pot passar que tu tens la necessitat de, vale, tu vius a un lloc físicament i per això allà xerres aquest idioma, però després tu estàs en contacte amb gent de molt diversos llocs quotidianament i has de xerrar més la llengua, vos heu de posar d'acord en certa manera. Uh mhm. -huh. I clar, també... Mm, sí, no sé. No, volia fer això, sempre. Sí, bueno, com he dit abans, que hi internet i aquest gran àmbit que encara no se que hem eh? Mm. Perquè no és només ja aquesta situació en què estan en contacte amb gent del món, però, per exemple, s'està donant molts cas de, com que l'anglès llengua que emplem per internet, el vocabulari que agafem per coses que feim per internet són tot paraules que agafem de l'anglès directament cap al català, no? Vull dir, i, i, o en el castellà o vull dir, en les altres llengües està passant, vull dir, de, de que està, de que s'està com a... s'està produint com una espècie d'intercanvi lingüístic entre l'anglès i de llengües, però evidentment molt desequilibrat, no? Perquè l'anglès és la llengua, diguem, d'ús per tot, i les altres no, no? I estan assumint moltes paraules de l'anglès, que tenim paraules aquí tot. Tenim paraules pròpies aquí tot, estan omplent la versió anglesitzada de la paraula, no? I al final és, Per això ho he comentat abans, internet és el gran buit que queda lingüísticament parlant que, que, que s'ha de discutir que, francament, hi ha tanta cosa, tant de material que fa com a i tot dentrar hi Hola. Hola. Home, jo anglès vull parlar, sí, però de què vull parlar? <laughs> no vull, jo no vull aprendre a dir si vostè desitja una habitació a dues habitacions, no, això ja no vull aprendre, vull aprendre gent que sigui anarquista, gent que sigui comunista, tal, i, serà, i, i, i, i la llengua, pues, profunditzant la llengua i de, de, serà de, de termes i de tal, no, no de quatre coses, i el català el mateix, tal, però d'un idioma pots aprendre per molt raons i jo disfrutaria d'aprendre anglès pues, trobant textos de, que parlin d'energia, de, de comunisme, de tal, no de, de coworking no de coses de... Jo m'agradaria dir que, que això de saber de més d'un idioma realment és una anomalia perquè Uh, històricament la gent eh, d'un poble, d'un lloc concret no tenia necessitat alguna de serveis idioma de xerrar comunitat d'enfront. Ah, és el desenvolupament del capitalisme, del l'industrialisme, tot el desenvolupisme eh, exacte, i la globalització que s'imposa aquesta necessitat de tenir que emplear llengües per comunicar-te amb altra gent de, de, de món. I internet jo crec que li va, ha estat la gran eina del capitalisme i de la globalització. Ja soc bastant crític en les noves eh, tecnologies perquè tenen aquesta part, una part de desposició de lo que fem nosaltres doncs, els propis nostres mans i el nostre propi cervell perquè ho facin màquines. I, i segon, perquè mos iguala, eh, iguala eh, a tots dins un règim eh, abstracte i, i, i tecnològic que lleva tot el personal i tot el que té de poble per com convertim-nos tots en i una gran tecnologia que no, que, no, que, no, que no podem controlar. I que realment aquesta necessitat de comunicar-te amb altres eh, persones del món, pot ser una, una necessitat guiada per interessos o per necessitats eh, eh, econòmiques que poc o res tenen que veure amb la construcció social. Com això vull dir que la necessitat de xerrar altres llengües és una necessitat relativament moderna. Eh, moderna pues, doncs, a partir del naixement de la il·lustració, del colonialisme i de tot això, que realment no mos, jo no tenen cap interès més enllà de, de, de, de com pugui servir per fer feina, d'aprendre altres llengües més que més que la meva i de profunditzar en la meva, però precisament per això, perquè eh, trob que, és, que, és, que ha estat una eina del, del capitalisme, que tinguem aquesta necessitat de tenir i de saber altre, altres llengües. Ho veig des d'aquesta perspectiva. Sí, a més que no... Sí, tu saps molt d'idiomes, però és que hi ha gent que sí, sembla que en sap molt d'idiomes, però no arribem a saber a quin, a quin grau arriba a saber aquest idioma. Perquè lo bàsic sí, per a mm, profunditzar en termes, profunditzar en coneixement de tal, i, i és català. Tu pots, però, ja és català actual, però i és català de no molt lluny. Mm, jo té molta curiositat i m'agradaria que trobar temps per, per profunditzar com, quina llengua, com eren les paraules que empleava, per què les empleava, tot el que era, tot, tot això, perquè tot això és una riquesa que, que se perd i la gent s'ha... sí, molts idiomes, per a les mesclen eh, són... Bueno, hi ha moltes paraules angleses, si ara s'ha d'idioma però també emplea. I, i, i és, és, jo crec que un, per xerrar de coses molt bàsiques i, i d'una manera molt pobra. Això, és estàndard, allò em feia com una unes cap a l'acadèmia, potser i que en aquest sentit l'anarquisme històricament també ha, ha trencat no? amb, el, amb el marxisme acadèmic, amb, amb tota la institucionalització no? del saber i després la privatització del coneixement. Precisament el problema avui en dia és que l'estàndard està exclusivament en mans de l'acadèmic. I que amb els catalans com un i que en cas més lluny que hi de nassos, i s'està veient els castellans, les barrabassades que estan fent per el diccionari o o, o repassar és que estan escrivint la gent que està dins aquesta acadèmia i la RAE, i al final l'estàndard ja no és una, una construcció col·lectiva, sinó, bé, no ho ha estat, encara no ho ha estat mai. No ho ha estat mai. Encara, encara no ho ha estat. És, és institucionalització. És institucionalització. bàsicament. Pura i dura, però sí. com a projecte que és, hombre... És com una espècie de el guion és que és una espècie d'esper no t'agradarà, d'esperanto creat artificialment sí, no, dins de la pròpia... No, és, el que he dit abans, és, no, és, no, és una, no és una llengua, s'estàndard, sí. el que han dit abans, s'estàndard no és una llengua, és un, és, una creació... és un projecte de, de cap on vols que vagi un, un grup de, llengua, de varietats determinada. Jo crec que actualment la forma que té l'estat de controlar com qualsevol altra cosa que tu et diguis això perquè a ells els hi va bé que ho diguis així, o sigui, no... Hi ha moltes connotacions polítiques, de gènere, de, de tot. La llengua, és que si tu controles la llengua pots controlar... la A I de classes, està de classes, s'estan d'anar a Barcelona. Perquè Barcelona, la capital industrial... Eh. I, I no només per això és, és classisme, també s'emplea molt l'excusa no? de, de, de com s'escriu i com se xerra com a, com a, com a element classista, com a, és a dir, d'enriure de, molt de la gent que no sap escriure bé, de la gent, és dir, no, i és una de les coses que ve més, més avui en dia per internet, no? De, fins i tot perfils de perfils d'internet que l'únic que fan és dedicar-se a cercar errades d'escriptura de, de la gent per poder-nos enriure d'ells, en plan, és, és, és un poc de la cosa, no? Ja va aprendre a escriure quan fa dècades abans qui sabia escriure. No, i no només això, eh, al final el que, el que estàs dient és, al que la gent que no sap escriure bé és, no, no és, és, no, no, és, no és gent igual que tu, és gent més estúpida o no tan... Sí. I és un problema, és un problema el meu veïnat, jo soc un poble, i el meu veïnat escrivia gloses. I a mi em pareixia molt trist perquè el meu, el meu veïnat eh, sempre de xerrar castellà un poc quan el franquisme ja va morir, però no havia... O sigui, si fos viu, la millor tindria 90 i pico d'anys, o sigui, va aprendre a xerrar castellà un poc quan el franquisme, i va anar a escola molt poc i feia gloses i me les donava a llegir sempre. I a mi sempre m'ha semblat molt trist que per culpa d'haver estudiat un català estàndard, no podrà entendre. Perquè jo llegia i la meitat de coses no les entenia. I no perquè les escrigués malament, sinó perquè era la seva forma de... Hi havia, havia après a xerrar així i per tant, en... així com va poder aprendre a escriure, perquè va anar molt poc a escola, tenia aquesta forma d'escriure, no? I o sigui, es perdre el que s'ha xerrat aquí en pro d'algo que està fent qualcun despatx, no? Sí. Ja tenia un professor de català que estava obsessionat en les errades ortogràfiques i en les errades de tal i, i m'importava molt més una falta d'aquest tipus que no, però si tu fas una composició volarà pues, com ho havies escrit, què, què havies dit, eh, com ho havies anat estructurant, és que no importava gens, només se fixava en ses, en ses errades i creava dins els, alumnes una, no sé, era com un, una vegada va fer plorar una companya, una companya i tal, però, perquè era, era com un dogmatisme, una persona molt dogmàtica i això també una cosa que se va morir i jo era bon però no és que no fos una persona que estimara que tal, que no era bon professor sí, se va morir però seguia morir no sé a, a l'estat no està no està corregint totalment sí, corregint totalment corregint la Bíblia era una persona que molt va, molt va donar a conèixer en Salvador Albert, els autors cultes de tal, que eren una persona molt culta i que havia llegit molt i que coneixia molt i tal, però que sabia llatí, que, que tal, però, però vamos, tu li veus un tal, que, que vamos, que la llengua, això, de moltes vegades, pues, les regles ortogràfiques o les regles s'han acordat d'una manera, de, de vegades pot ser una mica aleatòria, jo no crec que hi hagi tampoc una, un criteris així massa fix a la tal? No? Arbitraris. Sí, arbitraris. perquè de vegades... No, arbitra, Ara, ara aquest és el tema del llatí, és que fins i tot mm, la gent que defensa la, el castellà mateix o l'anglès no recorda que abans aquestes llengües eren discriminades perquè mm. sempre els poderosos en la mitjana o abans xerraven el llatí mm, perquè era com la llengua franca o el francès, això és llengua franca, i l'anglès i el castellà era com, bé, el, el dels pobres, no? El, de la classe... El... I, és, I és curiós com ara aquest llatí és aquestes llengües, assimilades també per, per aquests poderosos, molt, bastant recordat. Realmente yo quiero mucho xerrados a administració, vull dir. Sí. Normalment servir a per xerrados, sí, hi ha molt greu a la terra. I també... És curiós, eh? era la llengua de, de l'església i de, de la cort. Sí, no, el que tu has dit, eh, la llengua és una eina política i s'ha de fer servir perquè, clar, el castellà és molt còmode per l'estat, perquè tothom s'ha de castellà, una administració, una hisenda, imposar tot això, saps que de seguida és molt més difícil si no el sabeixen parlar. Ets un dolor, et diràs. No, deixarem anar. Sí, sí, igual, continuar. Tancarem aquí, un poc aquí, quedaran. Ja clausurades a nivell formal les jornades tenen pot de soperino i tal per poder finançar aquestes jornades doncs, de res. Moltes gràcies com heu atacat amb avui i supos com el veurem l'any que ve.